Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը մեկնաբանել է Բաքվի օտանավակայանից ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացիներին արտաքսելու դեպքերը։ 2018 թվականին զգալի աշխատանքներ են իրականացրել Հադրութի շրջանի Տող համայնքում։ Մոսկվայի իշխանությունները հավանության են արժանացրել հայ կաթոլիկ եկեղեցու առաջին տաճարի կառուցումը քաղաքում։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 4 տարի է անցել։ Ոստիկանության անցած շփաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1100 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում լարվածություն չկա, բայց բանակցային գործընթացը բարդ իրավիճակում է։ Այս մասին ասել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով այն ազդանշանները, որ գալիս են պաշտոնական Բաքվից, ցույց են տալիս, որ հասարակության մեջ սպասումներ կան եւ գոյություն ունի դրանց բավարարման հավանականություն։ Դրանք մեծ պատերազմի վտանգներ չեն, բայց լարվածությունը բացառված չէ։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ իրավիճակին, ապա մեծ տարբերություն կա, քանի որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է եւ մյուս երկրների հետ փոխադարձ ռազմական պարտավորություններ ունի, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է Բաքվի օթանավակայանից ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացիներին արտաքսելու դեպքերը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նա նշել է, որ Ադրբեջանից էթնիկ նկատառումներով Ռուսաստանի քաղաքացիների արտաքսումը այդ մարդկանց իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Ես այդ մասին մեծ քանակությամբ հաղորդագրություններ եմ տեսել, այդ թվում սոցիալական ցանցերում։ Տոնական օրերի ընթացքում նույնպես նման միջադեպ է գրանցվել։ Մենք բարբերաբար այդ հարցը դրել ենք Ադրբեջանի ղեկավարության առաջ, ասել ենք, որ նման դեպքերը ցավոք ավանդույթ են դառնում սխալ եւ վատ ավանդույթ, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով դրանք հակասում են ռուս-ադրբեջանական մի շարք պայմանագրերի եւ համաձայնագրերի ոգուն։ Ինչպես արդեն հաղորդել են երեք կայացած մամլոասուլիսում առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը պատասխանել է լրագրողների մի շարք հարցերի եւ քանի որ խոստացել ենք ներկայացնում ենք հարցոպատասխանի ընթացակարգը առանձնացնելով մեր կարծիքով առավել ուշագրավ դրվագները Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Մեկ տասնյակից ավելի հարցեր մոտ 2 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում լրագրողների բարձրացրած հարցերը ոլորտի ամենատարբեր ուղություններին էին վերաբերում։ Գախնիկ չէ, որ տարեցների մարդկանց մոտ շատանում են սրտի հետ կապված հիվանդությունները, սակայն մեր հանրապետությունում չկան կոնկրետ այդ հիվանդության համար նախատեսված համապատասխան սարքեր։ Երբ կներդրվեն դրանք կամ արդյոք աշխատանքներ տարվում են այդ ուղությամբ հոլտերների հետ կապված մենք միանշանակ մեր տեղեկացված ենք, որ հոլտերը ինքը սարքը թանկարժեք սարք է, գիտենք որ չի հերիքացնում, դիմել ենք մեր բարեգործներին, որոնք որ պատրաստակամություն են հայտնել ոչ միայն հոլտերի հետ կապված, այլ բազմաթիվ սարքերի հետ կապված պատրաստակամություն են հայտնել 19 թվականին բարեգործական միջոցներով տրամադրել մեզ։ Վերջին մի քանի տարում նախարարության բուժ հիմնարկներում ներդրվել է մի համակարգ, որի շնորհիվ հիվանդների վախ հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվում են տարաբնույթ ծրագրեր։ Լարագրողին հետաքրքրում էր, թե այդ ծրագրերից որոնք են անվճար։ 4 ուղություններով վերանշված հետազոտությունների սկրինինգային ծրագրերով թոքային ախտահարումներ, արգանդի վզիկի քասկե, կրծքագեղձի քասկե եւ ոսկրածուցի խտանյութը որոշելու համար դեսիտոմետրիան անվճար է իրականացում Արցախի հանրապետությունում։ Հեպատիտ C հիվանդության համար բուժքույրերին տարեկան 2-ից 3 պատվաստում են կատարում, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը մոտ 10000 դրամ է։ Ինչպես է հաշվարկվել այդ սակագինը, արդյոք պատվաստանյութերն են թանկ։ Ոչ այնքան բարձր աշխատավարձ ստացող բուժքույրն ինչպես կարող է վճարել այդ գումարը։ Հարցինի պատասխան Արայիկ Բաղարյանը նշեց, որ այդ ծրագրի համար 2019 թվականին պետական բյուջեից որպես փոխհատուցում հատկացվել է նպատակային գումար։ Հեպատիտ B եւ C-ի հետ կապված ձեր մատնանշած հարցը նշեմ, որ մենք 19 թվականի բյուջեում նախատեսել ենք լարացուցիչ նոր ծառայություն, որը որ մինչ օրս չէր եղել 54 միլիոն դրամ գումարահատկացնվելու մեր ստացիոնար պարկած, այսինքն ով որ պետք է վիրահատվի, վիրահատության ենթարկվի նման հիվանդներին եւ բուժ անձնակազմին։ 19 թվականից այդ ծրագիրը արդեն գործելու է Հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր Ասկերանի շրջանային բուժմիավորման շենքի անմխիթար վիճակին։ Երբ կվերանորոգվի այն, հարցինի պատասխան նախարարը նշեց։ Ներկայացնեմ, որ արդեն աշխատանքներ է տարվում նախագծան նախահաշվային փաթեթակազմում, որ เป զի ծրագրում նախատեսումա 19 թվականի նախագծային փաթեթը կազմվի եւ նոր բժշկական կենտրոն նույն տարածքում կկառուցվի։ Աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են։ Մեկ այլ հարց էլ արևիկ մանկական բուժմիավորումը ինֆեկցիոն հիվանդանոցին միավորելու որոշմաններ ուղված։ Ինչով էր պայմանավորված դրա անհրաժեշտությունը։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցը տեղեկացնեմ բոլորին, որ տարիներ շարունակ ինքը աշխատում էր թերակատարումներով, այսինքն ի վնաս հիմնարկին իր արժեվ դրած շարում պլանին մոտիկանալ ծառայությունները իր մատուցել։ Նշեմ նաև, որ միացնելու պարագայում եւ այդ թերակատարումների իրա վնասով աշխատելն ենք փակելու այդ ֆինանսական միջոցներով ամենակարևորը որ ել ավելի սպասարկումը մաչելի ու հասանելի է դառնալու լրագրողների հարցերի մի մասն էլ վերաբերում էր շրջանային բուժ հիմնարկների սարքավորումների վիճակին բժիշկների աշխատավարձերին դեղատնային գործունեությանը Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է 2018 թվականին զգալի աշխատանքներ են իրականացվել Հադրութի շրջանի Տող գյուղում։ Համայնքում գործող արվեստի դպրոցը դարձել է ենթաշրջանի գյուղերի երեխաների գեղագիտական դաստիարակության հիանալի օջախ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Համայնքը Հադրութի շրջանի զարգացող եւ խոշոր համայնքներից է։ Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, գործում է սոցիալ մանկապարտեզ, արվեստի դպրոցը։ Գյուղն իրականնված է մելիքական ապարանքը։ Զբոսաշրջության զարգացման լայն հեռանկարներ է բացել։ Մելիքական ապարանքում արդեն 5-րդ անգամն է իրականացվում է գինու փառատոն։ 2018 թվականը համայնքի համար եղավ հաջողությունների տարի, ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Շաբուրյանը, կատարված աշխատանքները տեսանելի են։ Սալահատակվել են 1500 քառակուսի մետր փողոցներ, վերականգնել հանդիսությունների տունը, Շարվել է մոտ 100 քառակուսի մետր ճանապարհներ, կճապատվել է մոտ 5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ։ Աշխատանքները տեսանելի են նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Անասնապահության զարգացման նպատակով թերից եւ ծառերից մաքրվել է մոտ 101 հեկտար տարածք, որը վերածվել առոտի։ Տնկվել է 32 հեկտար խաղող այգի, որից 60%-ը ֆրանսիական նորսորտերով։ 2019 թվականին գյուղում եւս կիրականացրել զգալի աշխատանքներ, Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ Գերնամուխ կլինեն Տողից Արցախյան գոյամարտում եւ Ապրիլյան քարոյա պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին կանգնեցը Բուշարժանի կառուցման աշխատանքներին, որի նախագծանակ հաշվային փաստաթղթերը ավարտման փուլում են։ Բարերարի միջոցներով կվերականգնվի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը եւս խթան կհանդիսանա զբաշարության զարգացման համար։ Գյուղի բնակչությունը հավատով լսած ապագայի հանդեպ եւ ամեն ինչ անում են ամրացնելու գյուղի հետագա զարգացման աշխատանքները։ Դուգլաս Մակլուրեր Առաջին անգամ Հայաստանի բարձրագույն որակավորման կենտրոնն իր համար ընդունելի բարբերականների շարքում ընդգրկել է Արցախյան գիտական հանդես գիտական Արցախ բարբերականը, որը նախաձեռնել եւ հրատարակում է Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորումը։ Թե ինչ է նշանակում այդ հանգամանքը հանդեսի եւ Արցախի գիտական հանրության համար, փորձել է բարձել մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Հայաստանի բարձրագույն որակավորման կենտրոնն ամեն տարի թարմացնում է այն բարբերականների ցանկը, որոնք ընդունելի են տեխնացուական եւ դոկտորական ատենախոսությունների եւ դրանց դրույթների հրապարակման համար։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորման նախագահ Ավետիք Հարությունյանը բարձրագույն որակավորման կենտրոնի կողմից ճանաչելի դառնալը մեծ հաջողություն է համարում։ Մեծ զրույցում նա ներկայացրեց երևույթի նշանակությունը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ատենախոսություն պաշտպանել, ապագայում տեխնազոական կամ դոկտորական, որ เป զի այդ խորհրդի կողմից իրենց տպագրված աշխատանքները համարվեն գիտական, պետք է դրանք ընդգրկված լինեն այդ ցանկում։ Դրանից զատ կան դեպքեր, երբ գիտաժողովի նյութերն են համարվում ընդունելի պաշտպանության ժամանակ, սակայն դրանց կոնկրետ քանակի սահմանափակում կա։ Այդ իսկ պատճառով նրանք, ովքեր գիտությամբ զբաղվում եւ ցանկանում են ապագայում պաշտպանել, նախընտրում են միանշանակ դա պարտադիր է, որ իրենց աշխատանքները տպագրվեն հենց այն ցանկում, այն բարբերականները, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից։ Երևույթն ինքնին բավականին լուրջ ձեռքբերում է, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ սա բարբերականի Անդրանիկ հրատարակությունն է, միավորումն էլ ընդամենը 4 տարվա պատմություն ունի։ Հատկանշական է, որ բարբերականի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է։ Այն երալեզու է, բայց ոչ նույն նյութերի երալեզու թարգմանությամբ, բարձապես բարբերականն ընդունում է նյութեր գրված 3 լեզուներով, այն պահանջով, որ դրանց կցված լինեն ամփոփումներ 3 լեզուներով զուգահեռ։ Բարբերականը նախատեսվում է հրատարակել տարին երկու անգամ Անդրանիկ Համարն իր հեղինակներով բավականին ներկայացուցչական է։ Պարբերականում ներառված են գիտական հոդվածներ, հեղինակները ներկայացնում են Հայաստանը, Արցախ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Լեհաստանը եւ Բելարուսը։ Մենք նպատակ ունենք, որպես հետագա այդ երկրների շարքը լայնվի եւ նաեւ հետաքրքիր հանգամանքեր նշեն։ Խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են 21 գիտությունների դոկտորներ տարբեր երկրներից, որոնցից մեկը ակադեմիկոս, մեկը ակադեմիայի թղթակից անդամ է։ Մեսեդրույցում Ավետիք Հարությունյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ հանդեսի անվանումն իսկ իր երազանքի իրականացումն է։ Նա վաղուց էր երազում Արցախն աշխարհին կամ գոնե աշխարհի գիտական հանրությանը ներկայացնել հենց գիտության լույսի ներքո գիտական Արցախ անվանումը իմ երազանքներից մեկն էր այն իմաստով, որ Արցախը միջազգային հանրությանը ճանաչելի լինի ոչ թե որպես հակամարտություն, ոչ թե ինչ որ խնդրահարույց տարածք, այլ առաջին հերթին բոլորիս հայրենիքն է եւ հայրենիք, որտեղ նաեւ գիտությամբ է զբաղվում, թե երիտասարդների եւ առավելևս մեր ավակ սերունդը։ Այդ իսկ պատճառով գաղափարի հղացումը այն է, որ աշխարհի մենք Արցախը ներկայացնենք գիտական կողմից Հանդեսի ապագայի վերաբերյալ Ավետիք Հարությունյանի տեսլականը այն գիտական բանավեճի ու երկխոսության միջազգային հարթակ դարձնելն է, ինչն իր հետ կբերի նաև գիտական շրջանակներում Արցախի ճանաչումը։ Գիտության միջոցով Արցախն արտասահմանում ճանաչելի դարձնելը ի դեպ միավորման կարգախոսն է եւ բոլոր ձեռնարկումների առանցքը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մոսկվայի քաղաքաշինական հողային հանձնաժողովը, որը գլխավորում է քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, համաձայնել է Մայրաքաղաքում հայ կաթոլիկ եկեղեցու առաջին տաճարի կառուցման համար հողատարածք հատկացնել հարավային Բուտովոյում։ 0.7 հեկտար մակերեսով հողատարածքը 9 տարով անհատույց օգտագործման համար կփոխանցվի հայկական կաթոլիկ եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի համայնք տեղական կրոնական կազմակերպությանը տաճարի եւ կրոնամշակութային կենտրոնի նախագծման եւ կառուցման համար ասել է Մոսկոմստրոյի ինվեստի նախագահի պաշտոնակատար Անաստասիա Պեատովան Ներկայում գործող բոլոր հայկական տաճար, Մոսկվայում գործող բոլոր հայկական տաճարները պատկանում են հայ առաքելական եկեղեցու ռուսական եւ նոր նախիջևանյան թեմին։ Հայ կաթոլիկ համայնքը Մոսկվայում 500 ընտանիք է միավորում։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում հաշվում է այս կրոնի 100.000 հետևորդ։ Դրախտի դարպասը ֆիլմի թիմը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի ադրբեջանական կողմը դեռ հոկտեմբեր ամսվա սկզբից փորձում էր խափանել ֆիլմի արտադրությունը։ Հաղորդվում է, որ ֆիլմի հետ արտադրական փուլի աշխատանքներն ավարտելու համար ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն։ Ջիվան Ավետիսյանի դրախտի դարպասը ֆիլմը պատմելու է Արցախի մասին գոյամարտի տարիների մոռացված մի դրվագի, որը բացահայտվում է ապրիլյան արճակատման օրերին։ Ռեժիսորի ցանկությունն է ներկայացնել ոչ թե պատերազմը, այլ հետևանքները՝ մարդուն իր խնդիրներով, բարդույթներով եւ անճարակությամբ։ Կինոարտադրության նոր որակ ապահովելու համար Ջիվան Ավետիսյանը համագործակցում է տարբեր երկրներում հայտնի մասնագետների հետ։ Ֆիլմում նկարահանվել են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ օտարերկրյա հայտնի դերասաններ։ Thank you Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 4 տարի է անցել։ 2015 թվականի հունվարի 12-ին հանցագործը Գյումրիում ներթափանցել էր Ավետիսյանների տուն եւ դաժան հաշվե արդար տեսել 5 մեծահասակների ու 2 երեխաների հետ։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն ռուսական բազայի զինվոր Վալերի Պերմյակովը մտել է Ավետիսյանների տուն եւ հրազենից սպանել ընտանիքի անդամներին։ 2015 թվականի օգոստոսի 12-ին 5-րդ կայազորային դատարանի Գյումրիում կայացած արտագնան իստուն Վալերի Պերմյակովը խիստ ռեժիմի ուղիղ գաղութում 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել դասալքության համար։ 2016 թվականի օգոստոսի 23-ին Շիրակի մարզի դատարանը Վալերի Պերմյակովին մեղավոր է ճանաչել մեղադրանքի բոլոր ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության, ավազակային հարցակման, սահմանն անօրինական անցնելու կետերով։ Այժմ ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունվարի 10 ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 11 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 4-ին ժամը 20-ի սահմաններում 1972 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը վարելով ՎԱԶ 21074 մակնիշի ավտոմեքենան Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում վրաերթի է ենթարկել 1961 թվականին ծնված նույն գյուղի բնակչին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 6-ին ժամը 17-ի սահմաններում 1984 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի բնակիչը վարելով ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենան Մարտակերտ քաղաքի Դանելյան փողոցում վրաերթի է ենթարկել 1953 թվականին ծնված Մարտակերտ քաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 7, գողության 3, ապօրինի որսի 2 եւ ապօրինի ծառահատման 1 հանցադեպ։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության երկու հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Բացահայտվել է նաեւ նախկինում կատարված գողության 1 հանցադեպ։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 143 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթաց լիցքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 532 վարորդ, որոնցից 417-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 26-ը անստապ վիճակում, 9-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։